Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Dargie rādījumi arī Latvijas klausītāji, Kristus augšām cēlies. Esam šai skaistajā lieldienu laikā, lai svinētu Kristus augšām celšanos no mirušajiem, kas ir mūsu ticības pamats, kas ir mūsu cerības pamats – un kas ir arī mūsu mīlestības pamats. Arī šajā laikā esam pulcējušies kopīgi uz katehēzi, lai no jauna pārdomātu un piepildītu savas sirdis ar tam lietām, kas var palīdzēt mums augt mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā. Un e, gribu e, sveikt jūs visus šajā laikā un pamudinātu šīm pārdomām, Ar jums kopā esmu es, Liepais diecēs bīskaps Viktors Stūpins, un sāksim mūsu šī rīta katehēzi, kā vienmēr ar mazu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Kungs Jēzu Kristu, kas pēc savas augšām celšanās saviem mācekļiem teica miers jums, mēs lūdzam, davā mūsu sirdī, mūsu prātiem mieru, lai mēs atvērtos tavam vārdam, tavai iedvesmai, ko tu mums dod, lai mēs varētu dzīvot ticības pilnu dzīvi, kas ir vērsta uz tevi un kas mūs vada uz mūžīgo dzīvi. To mēs lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi kopā ar Tēvu un Svēto garu Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Kā vienmēr iesāksim arī ar Svēto rakstu fragmentu. Šoreiz no vēstules Filipiešiem 4. nodaļas – Visu, kas vien ir paties, kas ir godājums, kas ir taisnīgs, kas tīrs, kas patīkams, kam ir laba slava, un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, to paturiet prātā. Jau iepriekšējā mēnesī kate, mūsu katehēzē mēs atsaucāmies tieši uz šo svētā pustuļa Pāvila vēstules fragmentu, un tad mēs iesākām mūsu pārdomas par tikumiem, tieši par tiem tikumiem, kas ir uh, kā pretstats septiņiem galvenajiem grēkiem. Proti vēlreiz atgādināšu, ka e, pretstats šiem galvenajiem grēkiem ir šāds. Lepnības pretstats ir pazemība, skopuma pretstats devīgums, dāsnums, nešķīstības šķīstība, skaudības labvēlība, nesātības sātība, dusmu lēnprātība, slinkuma jeb kūtruma, citība labos darbos, strādīgums. Un iepriekšējā reizē mēs pārdomājam šos pirmos trīs tikumus, proti pazemību, devīgumu un šķīstību. Un varbūt tā dažos vārtos vienkārši atgādināšu, lai mēs varētu turpināt sekot nākošajiem tikumiem. Tad pirmais bija pazemība, un mēs redzējām, ka Šo tikumu Kristus piemin jau Kaunas prediķī, vienā no pirmajām svētībām, ko viņš izsaka, proti svētīgi garā nabadzīgie, jo viņi, viņiem piedara debesu valstība. Pazemība tā ir cilvēka nostāja attiecībā pret Dievu, tā ir ieradums dzīvot patiesībā. Patiesībā, ka esam Dieva radīti, un patiesībā par mūsu labajām īpašībām un mūsu nepilnībām, trūkumiem un grēkiem bet pazemība ir arī nostāja attiecībā pret citiem cilvēkiem, uzlūkojot viņus kā Dieva radītus un mīlētus. Tātad redzam, ka pazemībā viss negrozās ap mums, bet tieši attiecās uz Dievu un uz citiem cilvēkiem. Pazemība ir brīvprātīga sevis pazemošana sava vājuma apzināšanās rezultātā. Otrais tikums bija E, devīgums, un arī šo tikumu zināmā mērā mēs atrodam Kalnas prediķī, kad Kristus saka svētīgi žālsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Devīgas, e, devība, ja, par devīgumu, par dāsnu mēs saucam kādu, kas aiz mīlestības uz Dievu ir gatavs labprātīgi palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams, dodot vai arī aizdodot viņam tieši no savas mantas. Tāpēc devības tikuma uh, pastāvēšanas nosacījums ir mīlestība pret Dievu, kam jākļūst par darbības dziļāko motīvu. Mīlestībā pret Dievu mums ir jāpalīdz tiem, kam palīdzība ir vajadzīga. Tas, kurš dod žal, žalistības dāvanas, lai izpatiktu cilvēkiem, tam nepiemīta devības tikums, tāpēc devēja nodoms ir ārkārtīgi svarīgs. Svētais Ambrozijas par to mācīja, ka dāvinātāja sirds nodoms padara dāvanu lielu vai mazu. Arī trešais pieminētais tikums pagājušajā katehēzē šķīstība atrodams Kalnas prediķī, kur Kristus saka, svētīgas ir šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Tātad šķīstība ir tikums, kas rotā dvēseli, jo ierobežo juteklisko tieksmi un likvidē visu, kas var notrēpīt dvēseli. Un dvēseli aptrēpa visi nešķīstības grēki, kas ir izdarīti domās, sliktās jūtās, iekāras pilnos skatienos, vārdos un darbos. Dzimuma tieksme cilvēkā ir tāds spēcīgs dzīvības spēks, ārkārtēja un skaista lieta, bet ja to izmanto nepareizi, tas var novest pie grēka un drāmas dzīvē. Šķīstības tikums Nav mūsu seksualitātes noliekšana, slāpēšana vai nosodīšana. Tāpat jāapzinās, ka seksualitāti nevar izslēgt kā kādu negribētu aparāta, negribētu aparāta darbību. Tā ir dzīve ikvienā no mums, un tā ir jāpieņem kā dieva dāvana, un kā tāda ir jālieto saskaņā ar viņa nodomu mūsu katra atbilstošā dzīves stāvoklī. Bet tagad pāriesim pie nākošajiem tikumiem – Un proti vispirms runāsim par labvēlības likumu. Nereti, sastopam, e, nereti starp cilvēkiem ir sastopama tāda cenšanās salīdzināties, salīdzināties visdažādākajās dzīves jomās, kas tikpat nereti izraisa arī cilvēkos skaudību. Skaudībai pretstatā ir labvēlība. Tā ir tikums, kas liek vēlēties otra labumu un viņa labumu pavēro atbilstoši mūsu spējām. Tātad labvēlība ir prieks par otra cilvēka labumu un gatavību palīdzēt, lai otras, otra cilvēka sirds kļūtu aizvien bagātāka. Labvēlība pret otru cilvēku var izpausties dažādi. Vispirms tā atklājas caur izpalīdzēšanu. Tas nozīmē caur gribas gatavību izrādīt labvēlību, kad vien tas ir vajadzīgs. Labvēlīgi noskaņots cilvēks ir gatavs otram palīdzēt jebkurā diennakts laikā. Viņš ir noskaņots uz to, lai katra situācija izvērstos radoša. Viņš vēlas bagātināt pasauli. Labvēlīgs cilvēks tātad ir vienmēr gatavs pakalpot, un tādam cilvēkam dienas laikā ir desmitiem iespēju, kā viņš palīdz citiem, un tas ir visvienkāršākās lietas, kas izpaužas – kad izp kurā izpaužās šī gatavība un izpalīdzēšana. Tāpat viņš visu dara ar laipnību, neuzspēlētu un vienkāršu laipnību, jo laipnība ir prieka pilna. Tā atklājas uzvedības kultūrā, valodas kultūrā, jautājot, atbildot vai pamācot un diskutējot. Būt, laima, būt laipnam 24 stundas diennaktī nemaz nav tik vienkārši. Sevišķi, kad cilvēks ir noguris un viņam pašam ir nepieciešams atbalsts, tad ir grūti būt laipnam. Vēl labvēlība izpaužās kā delikātums. Tas ir īpašs jūtīgums un otra, uz otra cilvēka iekšējām vajadzībām, viņa vēlmēm un noskaņojumu. Delikāts cilvēks savā dzīvē piepilda to, ko apustulis Pāvils ir teicis pirmajā vēstulē korintiešiem. Es visiem kļuvu viss. Tā ir prasme nojaust, ko konkrētais cilvēks atbilstošajā brīdī vēlās, kas viņu uzmundrina un kas kaitina. Šī tikuma trūkums izriet no nedrošības, kas bremzē un paralizē. Un kā tad pilnveidot šo likumu? Vispirms pamanot otra cilvēka prāta un sirds bagātību. Ar labvēlības attieksmi pret otru cilvēku viņa bagātība kļūst par mūsu bagātību. Labvēlība ir divu cilvēku bagātība savstarpēja apmaiņa. Tieši tādēļ, lai pilnveidotu labvēlību ir svarīgi piestrādāt pie draudzības, e, draudzības izaugsmes. Cilvēks, kurš vēlas, lai viņam būtu draugi, viņam pašam ir jāaug līdz draudzībai, jānobriest, jākļūst labvēlīgākam. Tikšanās draudzībā ir tikšanās labvēlībā. Lai pieaugtu labvēlībā, ir jācenšas arī pamanīt vienkāršas lietas un uz tām balstīt savu attieksmi pret otru cilvēku. Labvēlība veidojas tieši vienkāršajās lietās, un tādēļ tā viegli, tā ir viegla un vienlaicīgi grūta. Vieglāk ir paveikt lielus darbus, nekā parūpēties par tūkstots sīkām lietām, kuras veido labvēlību. Vēl viens tikums, kas varbūt īpaši attiecās uz gavēņa laiku, kas gavēņa laikā bija aktuāls, ir – sātība. Un tas cieši saistās ar mērenības likumu. Mērs ir nepieciešams nepārtraukti visās cilvēka dzīves sfērās, jo sevišķi tajās, kurās ir vērtības, pēc kurām viņš tiecas un pēc kurām kāro. Sātības tikums attiecās uz ēšanu un dzeršanu. Mērs liecina par cilvēka cieņu, jo pilnīgāks, pilnīgāka ir mēra izjūta – jo dziļākā ir cieņas apziņa. Interesanti, ka Tēvs mūsu lūgšanā, kuru mums iemācīja Kristus, no ikdienišķām lietām min tikai mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Ja mēs to katru dienu lūdzam, mūsu pieeja ēšanai un dzeršanai būs Dieva bērnu cienīga. Pārmērības netikums ēšanā un dzeršanā slēpjas nepareizā Dieva dāvanu izmantošanā. Ēdiens un dzēriens – mums ir Dieva doti, lai palīdzētu uzturēt mūsu fizisko veselību un dzīvību šeit virs zemes. Sātībā ir cieši saistīta ar spēju pateikties Dievam par saņemtajām dāvanām, bet arī iespēja palīdzēt tiem, kuriem nevienmēr ir ko ēst. Savas veselības, labsajūtas un labklājības labā vienmēr būtu jāievēro mē, savs mērs ēšanā un dzeršanā. Sātība ir vienkārši un vienkārši bēdienos un dzērienos pagarina mūžu un izsargā no, bail, no kaitēm. Pārēdies cilvēks slimo un nejūtas spējīgs pildīt savus gan laicīgos, gan garīgos pienākumus. Raksturīgākie pārkāpumi pret sātību ir ēšana un dzeršana nelaikā, pārmērīga ēšana un dzeršana, alkatīga ēšana un dzeršana, kā arī gardēdīga ēšana un dzeršana. Askētika uzskaita piecas kļūdas, kuras rodas no nesātības, proti gara trulums, neapvaldīts prieks, pļāpīgums, izlaidīga uzvedība, no kuras izriet visi miesas grēki. Un jau senos laikos bija zināms teiciens, ka ar pilnu vēderu cilvēkam nav vēlēšanās mācīties. Tam, kurš ir daudz apēdis, nav pārāk lielas vēlēšanās mācīties un strādāt. Gudrs cilvēks ēd tādēļ, lai dzīvotu, nevis dzīvo, lai ēstu. Pie šī sakām vārda bieži jāatgriežas, lai ievērotu savu mēru. Ļoti iespējams, ka, ja vairāk cilvēki ievērotu sātību, tas ir mēru savā uzturā, tad nebūtu nepieciešams arī tik daudzas e, un dažreiz bargas diētas. Bet nevar pārmesties arī otrā galējībā. Neviens viens svētais ir sabojājis savu veselību tādēļ, ka bija nepareizi izpratis gavēni. Viņš, protams, kļuva gudrāks, bet veselību vairs neatguva. Tādēļ daudzu svēto izteicienos izskan brīdinājums, kas balstās uz viņu pašu pieredzi, ka arī gavēt vajag ar apdomu. Par sātību, ja vēl var to teikt par atturību, runā arī apustulis Pāvils, nosaukdams to par vienu no gara augļiem. Vēstulē galatiešiem viņš saka, bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un sātība, jeb atturība. Tas mūs pamudina lūgt šo dāvanu, Dieva gara dāvanu, lai mēs mācītos sātīgi, tas ir ar mērenību dzīvot, jo tā mēs gudri izmantosim Dieva žēlastību, kas mums ir mūsu iztika, mūsu dienišķā maize, kas dod gan fiziskos, gan garīgos spēkus savu pienākumu izpildīšanai. Kādi ir sātības augļi? Vispirms, kā jau minēts, tā ir veselība. Jebkura pārmērība ir kaitīga cilvēka organismam – kuram ir jāveltī pārāk daudz enerģijas, lai pārstrādātu iegūto pārtiku. Miers, jo sātīgs cilvēks ir piepildīts ar to, kas fiziskajā ziņā ir nepieciešams, lai varētu paveikt visus savus pienākumus, lai varētu ar, arī palīdzēt līdz cilvēkiem. No tā izriet arī labvēlība pret viņiem. Tāpat uzticēšanās un paļāvība, ka Dievs ir dāvājis dzīvē nepieciešamās dāvanas – un ka viņš rūpēsies arī turpmāk. Kā audzināt sevī šo likumu? Pāri visam tas ir mācīties vienmēr pateikties Dievam par visu, ko Viņš ir dāvājis, kā būtiski nepieciešamo mūsu dzīvei, darbiem un pienākumiem. Barība jāpieņem mērtiecīgi, lai miesa varētu pareizi attīstīties un gūt spēkus arī ilgstošam darbam, novērtējot katru reizi, kad ir iespēja pieņemt dieva dāvanas. Lūdzot sātības dāvanu. Dievs tiešām vēlās, lai cilvēks būtu laimīgs, bet priekš laimes viņam ir nepieciešama sātība. Un vēloties pilnveidoties sātībā ir jālūdz arī mēra žēlastība, kas palīdzētu pieaugt sātības tikumā. Bet tagad tad veltīsim laiku kādām nelielām pārdomām, ieklausoties arī kādā skaistā mūzikā. šīs tās mājas ir debesīs. Atgriežoties pie mūsu pārdomām, turpināsim ar lēnprātības tikumu. Šo tikumu, līdzīgi kā pirmos trīs mēs atrodam arī Kaunas prediķī. Kristus teica, svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Lēnprātība ir vārds, ko arī šodien nelieto bieži, un tas arī šķiet nedaudz neparasts – Ja paskatāmies no valodniecības viedokļa, tas sastāv no diviem vārdiem – lēns un prāts. Un tieši tādēļ pirmajā acu mirklī varētu šķist, ka runa ir par kādu cilvēku, kuram ir lēna vai aizkavēta domāšana. Taču lēnprātības tikums ir pretstats dusmu grēkam. Līdz ar to lēnprātīgs cilvēks ir tas, kurš aiz mīlestību uz Dievu nedusmojas, kaut arī tiek nodarīts pāri. Svarīgi ir tas, ka Viņš to nedara gļēvulības vai ērtības dēļ. Lēnprātības tikums dievam ļoti patīk. Piemēram, dievs mūzu izvēlējās tieši viņa lēnprātības dēļ, kā saka Siraha dēls savā grāmatā. Šim tikumam tāpat piemīt kaut kas no dievišķības, jo arī dievs ir lēnprātīgs. Dievam ir vara, bet viņš to neizmanto pret tiem, kas viņu apvaino. Viņš sagaida viņu atgriešanos un dod viņiem iespēju atgriezties ticības dzīvē. Krievu valodā ir kāds apzīmējums šai dieva īpašībai, kas arī raksturojas lēnprātībā. Dalgaķirpieņie božieti, ko latviski varētu tā iztulkot dieva ilgpacietība. Pats Kristus par sevi saka, Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, un jūs atradīsiet atpūtu savam dvēselēm. Un Kristus visprecīzāk parādīja šo savas lēnprātības tēlu, kad viņš mira pie krusta. Lēnprātības tikums iekaro cilvēku draudzību, dāvā dvēselē mieru un galu galā palīdz sasniegt mūžīgo pestīšanu. Kristus saka, svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemanto zemi – Svētais Jānis Hrizostoms salīdzina dusmīgo un lēnprātīgo tikšanos ar karsta gludekļa iegremdēšanu ūdenī. Lēnprātīgi atbilde novērš dusmas, kā mēs lasām Salamana pamācību grāmatā. Daudzi svētie mums ir snieguši šādu lēnprātības piemēru. Svēto Francisku Ksaveru pagāni savulaik sprediķa laika apmētāja ar akmeņiem – Tomēr svētais mierīgi turpināja. Viņa miermīlīgās attieksmes dēļ pagāni sāka vēl vairāk klausīties viņa runā. Rezultātā tie, kas meta akmeņus, bija pirmie, kurus viņš kristīja. Jau pieminētais svētais Jānis Krizostoms saka, ka tāpat kā uguni nevar nodzēst ar uguni, tā dusmas nevar nodzēst ar niknumu. Viņš arī mācīja, ka jāapžaulojas par dusmīgu cilvēku, tāpat kā jāapžaulojas par cilvēku ar drudzi. Dusmas ir dvēseles slimība. Jo pieminētais Sira Hadela savā grāmatā saka, dusmas ir tikai muļķa sirdī. No pieredzes zinām, ka dusmīgam cilvēkam ir jāpieiet ar maigumu un pazemību. Viņa runas veids tikai sāsina viņa dusmas. Pret ko mums vispirms ir jāizturās ar lēnprātību? Lēnprātībai galvenokārt ir jābūt pret mūsu maisaimniecības locekļiem, proti pret mūsu vistuvākajiem, tiem, kas esam ģimenē. Mēs redzam, kā daži cilvēki ārpus mājas šķiet eņģeļi, bet mājās viņi ir neizturami un pat agresīvi pret savu ģimeni. Līdz ar to lielākā māksla ir būt draudzīgam savās mājās, pret dzīves biedru, bērniem, vecākiem, vecvecākiem, vīra tēviem, vīra mātēm, sievas tēviem, sievas mātēm. Tāpat arī priekšniekiem ir jābūt saudzīgiem pret saviem padotajiem. Svētais Francisks no Sales mācīja, ka cilvēka garam ir šī īpašība pretoties bardzībai, bet saskaroties ar lēnprātību tas ir gatavs uz visu. Viņš piebilda, ka priekšnieki, kuri ar dusmām vēlās labot savus padotos, ir līdzīgi cilvēkiem, kuri cenšoties glābt citus, noslīkst kopā ar viņiem. Tāpēc saskaņā ar svēto Jāni Hrizostomu priekšniekam ir jābūt stingram pret sevi un lēnprātīgam pret saviem padotajiem. Diemžēl mēs zinām, cik bieži vadītājiem darba vietā trūkst apziņas, ka darbinieks arī ir cilvēks, kuram ir tiesības būt nogurušam vai slimam, kuram ir savas ģimenes un personiskās problēmas. Tāpēc ir daudz priekšnieku, kuri uz darbiniekiem raugās kā uz peļņas avotu, un izmanto mobbingu darbā, šantāžu un psiholoģisko spiedienu. Pat priesteri dažreiz zaudē tik daudz šī tikuma trūkuma dēļ. Daudz brīnišķīgu darbu, darbību, ideju, bet cilvēki nevēlas iesaistīties, jo ir grūti sadarboties ar cilvēku, kurš nav īpaši lenprātīgs, kurš ir nepieejams un skarbs, pat ja viņš ir priesteris. Bet kā iegūt lenprātības tikumu? Mēs iegūstam lēnprātības tikumu, ja cītīgi savaldamies un bieži domājam par mūžīgu atlīdzību. Svētais Francisks no Sales praktizēja paškontroli 20 gadus. Tātad tas ir grūts un laipie, laikietilpīgs darbs, bet ne neiespējams. Mūžīgā atl mūžīgās atlīdzības sasniegšanai vajadzētu mūs motivēt cīnīties par šo tikumu. Ar lēnprātības tikumu saistās arī cits tikums, proti pacietības tikums. Pacietīgs ir tas, kurš labprātīgi pacieš šīs dzīves grūtības aiz mīlestības uz Dievu. Šo tikumu Jēzus Kristus visvairāk parādīja savās ciešanās. Krus ir, krusts ir visu tikumu virsotne. Kristus arī lika mums nest augļus ar pacietību, kā teikts Lūkas evaņģēlijā – Un vecajā derībā mēs redzam Ijābu un Tobiju, kuriem bija pacietības tikums. Mums ar pacietību jāiztur dzīves likstas, slimības, nelaimes, atkārtotas grēkā krišanas un smagais profesionālais darbs. Pat nepacietība izpaužas pārāk lielā steigā, kas liecina par miera trūkumu sirdī. Pacietība ir tikums, ar kuru mēs varam viegli pārvarēt visus kārdinājumus un ciešanas. Svētā Avila Terēza saka, ja mēs pacietīgi izturam mazas lietas, mēs iegūstam drosmi un spēku darīt lielas lietas. Un to mēs īpaši redzējām Iebā, kurš ar pacietību spēja izturēt tik daudz ciešanu. Pacietības tikums mocekļiem deva arī spēku izturēt spīdzināšanas, ticības, kristuma vārdā. Katrs labs darbs sastopas ar dažādiem šķēršļiem, tāpēc tie ir jāpārvar ar pacietību. Tas pats svētais Francisks no Sales uzskatīja, ka tas, kuram piemīt pacietības tikums, ir lielāks nekā tas, kurš dara brīnumus un zīmes. Jo arī Kristus teica, ar neatlaidību jūsu dzīvības tiks izglābtas. Tāpēc mums vajadzētu apbruņot savas dvēseles ar pacietību. Tātad kā mēs varam attīstīt tik auglīgu pacietības tikumu. Vispirms tā varētu būt meditācija par kunga ciešanām, it sevišķi tad, kad mēs piedzīvojam kādas dzīves grūtības. Tas parāda milzīgas fiziskās un garīgās ciešanas, kas ir daudz lielākas par tām, kas mums ir jāizcieš. Svētais Bernards rakstīja, ka karavīrs nepievērsīs uzmanīs, uzmanību savām nelielajām brūcēm, kad viņa vadītājs ir nopietni ievainots. Līdzīgi mēs skatāmies uz Jēzus ciešanām. Svētais Francisks no Sales mācīja, ka slimajam ir jāveltīs savas sāpes Dievam un jāsavieno ar Kristus krusta brūcēm. Turklāt pacietības tikuma attīstību veicina apziņa, ka grūtības un ciešanas ir arī žēlastība, kas nes nopelnus mūžīgai dzīvei. Mūsu nepacietības dēļ mēs zaudējam daudzus nopelnus debesīm un iespējas nožēlot grēkus. Svētais Jānis ir iezastums mācīja, gribi vai negribi, tevi ir jācieš. Kad tu labprātīgi cietīsi, tu daudz iegūsi. Ja jūs ciešat bez vēlēšanās, jūsu ciešanas nevis samazinās, bet palielinās. Vēl viens tikums, kas ir saistīts ar lēnprātību, ir saskaņas tikums jeb miera mīlestība. Mieru mīlošs cilvēks ir patīkams, un mīlestības pret Dievu dēļ viņš labprāt nes upurus, lai uzturētu mieru ar saviem tuvākajiem un atjaunotu izjaukto mieru. Augstākais miera nešanas piemērs ir pats Kristus. Viņš apsola apustuliem patiesu mieru, un pēc savas augšām celšanās sveica viņus ar vārdiem – miers jums! Turklāt šis tikums, šī tikuma piemērs ir arī Abrahams, kurš bija apmierināts ar zemāku zemi, lai tikai uzturētu mieru ar latakalpiem. Cilvēki, kuri mīl mieru un tiecas pēc harmonijas, kļūst līdzīgi Dievam, jo Dievs ir miera Dievs. Un pravieši pareģoja Mesiju kā miera valdnieku. Cilvēkiem, cilvēki, kas piekrīt, kas bauda Dieva īpašo aizsardzību un saņem atlīdzību par visu, ko viņi ir atteikušies miera dēļ. Tiem Kristus saka: Svetīgi miera nesēji, jo viņi tiks nosaukti par dieva bērniem. Tātad miera nesēji ir tie, kas bauda dieva aizsardzību un svētību. Miers ir tik liels labums, ka par to ir jānes upuri un jānes grūtības. Mums pastāvīgi jālūdz pēc miera žēlastības mūsu tautā, pasaulē un it īpaši mūsu patreizējā situācijā. Ticīgam cilvēkam ir jāizvairās no visa, kas varētu izraisīt trauksmi un nesaskaņas. Svētais Pāvils pamudina mūs nest viena otra, vienam otra nastas. Mēs dažreiz satiekam cilvēkus, kuri parasti ir mierīgi, līdz kāds viņam nepieskaras. Tad viņi reaģē ar lielām dusmām – un svētais Alberts Lielais salīdzināja šādu cilvēku ar ilgstoši stāvošu ūdeni. Tas nesmažo, ja vien kāds to nesakustina, bet kustinot, tas ļoti smird. Īpaši tas attiecās uz ģimeni. Ģimenes var strīdēties par kādu zemes gabalu vai politiku, vai politiskos strīdos ir vērts upurēt ģimenes harmoniju. Gudrākam vajadzētu piekāpties, atkāpties miera un harmonijas dēļ. Tomēr miera un saticības laba nevajadzētu atstāt novārtā darbības, ko Dievs pavēl, vai darīt to, ko Dievs aizliedz. Dievs nevēlas mieru par Dieva un baznīcas baušļu pārkāpšanas cenu. Tāpēc Kristus teica, nedomājiet, ka es esmu atnācis nest mieru virs zemes, es neesmu nācis nest mieru, bet zobenu. Šie vārdi ir jāsaprot pareizi. Tas ir par šķelšanās situāciju ticības dēļ ģimenei Mēs esam liecinieki šādām situācijām, kad, piemēram, laulībā rodas strīdi ticības e, praktizēšanas dēļ. Tikai patiesības zobens var iekarot mieru šajās situācijās. Tomēr mēs nekad nedrīkstam iet uz kompromisu ar ļaunumu, jo tas, nesīs, jo tas nenesīs patiesu mieru, bet tikai šķietamu mieru. Lai mūsu kristīgo attieksmi raksturo lēnprātība, pacietība un miers – Tāpēc izvairīsimies no dusmām, jo mēs nevaram daudz zaudēt. Jo mēs varam daudz zaudēt un lūgsim Kristum žēlastību, lai attīstītu šos tikumus un cīnītos pret dusmu un, eh, dusmu un um, skaudības lietām. Un tagad dosimies no jauna muzikas pauzēm. So. Mēs turpināsim ar cītību uz labiem darbiem, ar dedzību vai strādīgumu. Pirmkārt, dedzība jeb cītība pēc labā ir patiesa un neatlaidīga darbība, lai sevi svētdarītu. Tā ir jāizplūst no mīlestības uz Dievu, un tas ir tās vērtības pamats. Tāpat kā attiecībām ar Dievu, tām ir jābūt arī citu tikumu pamatā. Tāpēc, mēs, tāpēc mūsu dedzības mērķis ir cēls - mūžīgā dzīve ar Dievu. Vērtība pāri visām vērtībām. Pats Kristus mums teica, ka mums ir jācīnās par pestīšanu un smagi jānopūlās. Mateja evaņģēlijā mēs lasām, ne katrs, kas saka, kungs, kungs ieies dabasu valstībā. Tātad ne tikai ar vārdiem mēs varam ieiet dabasu valstībā. Svētais Pāvils mācīja par skrējējiem, kas skrien stadionā, bet balvu saņem tikai viens un mums ir jāskrien, lai mēs to tā saņemtu. Tātad starp mums vajadzētu būt sansensībai par lielāku svētumu. Bet tajā būt veselīgai konkurencei pat bez greizsirdības pieskaņas. Šī mācība parāda, ka mums ir smagi jācenšas sasniegt debesu valstību. Neskatoties uz to, svētais vientuļnieks Antonijs mēdza teikt, tomēr debesu valstība vienmēr ir ļoti lēta – Jūs par to maksājat mazāk nekā tā, tā ir vērta. Debesis mums atvēra atpestījušās Kristus asinis, pretējā gadījumā pat vislielākā deksme un sītība mums nedotu iespēju tās sasniegt. Neviens nevar izpirkt savu dvēseli, tāpēc mūsu dedzība ir nepieciešama glābšanai, taču vienmēr apzināsimies, ka mums ir vajadzīga pāri visam Dieva žēlastība ka mēs to saņemam pateicoties ciešanu un krusta nopelniem. Dedzīgs cilvēks dara visu, lai pilnībā izmantotu to žēlastības līdzekļus, ko baznīca mums dod. Tāpat kā dārznieks izmanto visus līdzekļus savā dārza iekopšanai, tā dedzīgs cilvēks izmanto visus līdzekļus, lai svētdarītu savu dvēseli. Viņš dzīvo sakramentālu dzīvi, īpaši bieži pieņemot svēto komuniju un grēksūdzes sakramentu. Viņš uzmanīgi klausās sprediķus, lasa dieva vārdu, barojas ar to, mīl baznīcu un apzinīgi cenšas paklausīt dievam baznīcas baušļiem, cenšas iemantot atlaides. Viņš izmanto katru iespēju darīt labu un žālsirdības darbus. Viņš labprāt virzās uz kristīgās pilnības ceļu. Viņš labprāt nes katru upuri dieva labā un cīnās ar saviem trūkumiem ar visu savu spēku. Dedzība ir tikums, kas nepieciešams, lai darītu labu. Savā garīgajā dzīvē mēs sastopamies ar dažādiem šķēršļiem, galvenokārt ļaunā, pasaules un miesas iekāres kārdinājumiem. Bez deksmes ir grūti tos pārvarēt un veikt labus darbus, jo labs darbs no mūsu puses bieži vien prasa upurus un pūles pat lūkšanā. Dedzība un īpaši sistemātisks liels darbs daudzos cilvēkos, daudzus cilvēkus ir padarījis izcilus Dieva un cilvēku acīs. Var minēt svēto deksmi un centību, kas piemitā svētiem Jānim Pāvilam II. No rīta līdz vakaram viņš mācīja, lūdzās, rakstīja. Baznīca svētie mums parāda, ka dedzība nevar būt haotiska, impulsīva, nesakārtota. Nesakārtota un impulsīva dedzība var ātri izraisīt nogurumu un mazdūšību. Ātri atziest. Bez pašdisciplīnas nevienā jomā mēs nekad neko dižu nesasniegsim. Dedzībai jābūt veselīgai un gudrības vadītāji. Veselīgas dedzības mērauklā ir savas valsts pienākumu pildīšana neatkarīgi no tā, vai ir precēts cilvēks, garīdznieks vai konsekrētais. Dedzīga dievbijība, kas tiek īstenota uz laulības saistību rēķina, ir neauglīga dedzība un nepatīk dievam. Māte nevar iesaistīties vairākās draudzes lūkšanu grupās uz ģimenes rēķina, tas ir, atstājot novārtā savu māju, vīru, bērnus. Šeit piemērs laulātiem ir svētā Joanna Beretta Molla. Tāpat priesteris nevar iesaistīties darbībās, lai arī cik dievbijīgi – bet atstājot novārtā draudzi un daudzas locekļus. Piemērs bija svētais Jānis Marija Vienais, kurš varēja atstāt baznīcu simtiem grēku nožālotāju, kuri bija ieradušies no visas Francijas, lai izsūdzētu grēkus, un skrēja uz ciemu, lai sniegtu pēdējo sakramentus mirstošam savas draudzes loceklim. Viņš zināja, ka vispirms viņš ir sūtīts pie saviem draudzes locekļiem Arsā, Neskatoties uz smago darbu, viņš nekad nav atstājis novārtā breviāra lūkšanu. Katru dienu viņš lasīja svēto dzīves un bībeles fragmentu. Turklāt dedzības tikumam jābūt saprātīgam. Pretējā gadījumā tas nodara vairāk ļauna nekā laba. Tāpēc dedzība nevar būt uz veselības rēķina. Te ir vajadzīga zināma piesardzība uzņemoties, piemēram, mērdēšanās un gavēni. Ģimenes tēvs nevar uzspiest sev tādus gavēņus, lai viņam nebūtu spēka strādāt un lai uzturētu ģimeni. Mūsu pienākums rūpēties par savu fizisko, bet arī par garīgo veselību. Tāpēc dedzība nevar atņemt laiku izklaidei, atpūtai, būšanai ar ģimeni vai draugiem. Viss jādara pareizā garā, ķermeņa un psihes harmonijā. Darbaholisms nav dedzības un centības tikums. Tas noved pie izsīkuma un mazdūšības. Haotiska dedzība dažkārt liek dažiem dievbijiem cilvēkiem pēdiņās ķert daudzas lūkšanas, dažādas novennas un citas lūkšanas, kuru skaits un šos cilvēkus nogurdina. Tas arī, nu, tas arī zināmā mērā ir ļaunā gara lamatas, jo galu galā tas noved pie vienaldzīgas lūkšanu skaitīšanas un galu galā ja garīgas depresijas. Dažiem cilvēkiem ir tieksme pieķerties daudziem garīgumiem vienlaikus, daudzām dažādām lūkšanu saistībām. Tad viņi moka savu sirdsapziņu, jo nav kaut ko izdarījuši. Būsim apdomīgi lūkšanu pienākumos, ko sev uzliekam. Labāk ir mazāk lūkšanu ar lielāku koncentrēšanos nekā daudzas lūkšanas, kurās jums nav laika, kuras jums nav laika palūkties dienas laikā kas savukārt noved pie pienākumu nepildīšanas un noguruma. Ar lielu piesardzību pieiesim arī baznīcas neatzītajām privātajām atklāsmēm, no kurām milzīgs daudzums cir cirkulē internetā. Tās dažkārt mūs vilina ar lieliem solījumiem, kas nāk izrunājot šīs vai citas lūkšanas tajā vai citā stundā. Un tās ievelk mūs neveselīgā, nepārbaudītā garīguma virpulī. Tā arī nav veselīga deksme. Pastāvīgs bikstāvs vai garīgais vadītājs noteikti būs liels palīgs veselīgas dedzības saglabāšanā. Tagad jautāsim, kā mēs varam cīnīties par dedzības un centības tikumu un tajā pašā laikā izvairīties no slinkuma un grēka. Pirmkārt, mūsu uzdevums ir līdzināties Jēzum Kristum, kurš uzsākot sludināšanu, izmantoja katru mirkli. Tāpat atdarināt apstuļus, īpaši Svēto Pāvilu un daudzus citus svētos, dedzi, kas dedzīgi pildīja savus pienākumus, bieži vien par spīti daudzām grūtībām un nogurumam. Tiem, kas cīnās ar slinkumu, arī jāatcerās mūžīga atlīdzība, kas viņus sagaida par neatlaidīgu darbu pie sevis pilnveidošanas un svētdarīšanas. Apustulis Pāvils mūs iedrošina – teikdams, nepagursim, darot labu, jo, kad pienāks laiks, mēs pļausim ražu, ja nepametīsim darbu. Kāda sena kristiešu himna, kas tiek dziedāta kristībā, skanēja: Mosties guļošais, celies no mirušajiem, un Kristus spīdēs pār tevi. Un Dieva bērnam ir jāstrādā Dieva godam un baznīcas labā. Daudziem vajadzētu atcerēties solījumus, ko viņa deva, kad viņi atveda savus bērnus kristīties vai aprecoties, vai arī tiem, kas saņēmuši ordināciju. Mums arī jāapņemas ieviest zināmu pašdisciplīnu savā dzīvē, jo pats Jēzus teica, ka tas, e, ka tas, kas ir uzticīgs mazās lietās, būs uzticīgs arī lielās lietās. Tāpēc varbūt jāsāk ar mazām lietām. Svētais Jose Marija Eskriva rakstīja: Varonīgs brīdis, Tas ir celšanās noteiktā stundā, bez vilcināšanās, viena pārdabiska doma un augšā. Varonīgs brīdis tā ir nicība, kas stiprina jūsu gribu un novājina jūsu dabu. Un dažreiz mums var būt nepieciešami lūgt ar vārdiem: Kungs, Dievs, liec man gribēt to, ko es negribu. Ir liecinieki, kas apgalvo, ka arī Svētais Tēvs Pio Ejot uz kapelu, lūgties nemitīgi atkārtojas: Kungs, kā man negribās! Kungs, kā man negribās! Tomēr mēs zinām, ka viņš savus mūka un priestara pienākumus pildīja priekšzīmīgi. Tāpēc vienmēr domāsim par to, kam un kādēļ mēs veicam savas ikdienas darbības. Izkopsim dedzību uz labu strādājot dieva godam un esot bagātīgu ražu. Neskatoties uz ikdienas trūlumu, par spīti redzamo augļu trūkumam nepadosimies cīņā par deksmes tikumu. Tas ir tās pārdomas par mūsu tikumiem, kurus mēs varam iemantot, pēc kuriem mums ir jātiecās, un galvenais ir, lai šie tikumi palīdz mums iet pilnības ceļu. Ar to mūsu pārdomas par tikumiem šodien noslēgsim un novēlu visiem skaistu šo nedēļu, šo lieldienu oktāvas nedēļu, lai patiešām varam piedzīvot prieku par Kristus augšām celšanos. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!